S kojeg god aspekta pogledamo, vidimo da Allah Želešanuhu na razne načine opominje ljude, opominje umete i narode, ne bili pouku izvukli. Danas imamo krajnosti u svakom pogledu, pa ćemo vidjeti, juče gledam komade leda poput šaka, i subhanallah, prolazim kroz pužin i vidim da su najviše bogataši stradali. Nije meni drago. Vidim da mnoge su šofer šajbe kod novi Mercedesa i drugi auta polupane. Ali mi odmah prođe kroz glavu da možda neko nije u ratu sa Allahom Đelešanu. Jer Allah Đelešanu u Koranu kada spominje kišu, spominje dva oblika kiše. I kada god u Kur'anu spominje Bapar, to je kazna od Allaha Đelešanu. To su ogromne kiše sa puno leda i sa puno bujice koja pravi velike poremećaje na zemlji. I to je jedan vid kazne od Allaha Tebareke wa ta'ala. A drugi vid je blagoslovna kiša koja se gajf zove, u kojoj je veričet koja ne razbaljiva usjeve i ne trga plodove i ne čini štetočine ni mravu, a kamoli autu, kućama i ostalim objektima. I u drugim pogledima vidimo krajnosti. I zbog toga ovo o čemu govorimo u serijalima mislim da je potpuno opravdano a to je takvaluk, bogobojaznost prema Allahu tabareke wa ta'ala. Jer danas nema šarijata na zemlji u smislu da se sudi po šarijatu osim u nekim čoškovima ili kod nekih pojedinaca, a takvi je malo. Znači, sultana nema. Možeš da kažeš šta hoćeš. Možeš da vjeruješ kako hoćeš. Moreš da vrijeđaš i napadaš na čast muslimana kako god hoćeš. Musliman ne smije se obratiti ovom darunskom zakonu i ne smije zvati one koji ne rečine na zemlji da sude među muslimanima, a sultana nema. Nema halite koji će pravedno suditi ljudima, a ne po babi, po stričevima. I gdje je onda izlaz? dok ne dođe Nasrullah, Allahova pomoć i pobjeda. I zato Kur'an kaže وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I bori se protiv njih, protiv nevjednika, sve dok ne nestane smutnije na zemlji. A vrhunac smutnije je širk. I dok ne bude sva vjera Allahu Đelešanu, Znači dok ne bude sudio Allahov šerijat, koji je apsolutna pravda. A dok to ne dođe, kako ćemo živjeti? I kako ćemo međusobne probleme prevazilaziti? Ima jedan drugi vid koji se zove takvaluk. Ne smijem podignuti oružje na tebe, zato što mi ne da takvaluk. Ne smijem ti kazati ružnu riječ, zato što se Allaha bojim. Ne smijem ti okrenuti glavu zato što se Allaha bojim. Ne smijem te ogovarati zato što se Allaha bojim. Ne smijem tvoj metak uzupirati ili na tvoju čas napasti ili ne do Allah tvoju krv u pitanje dovesti zato što se bojim Allaha. Druge nema. E sad se postavlja pitanje koliko se ko boji Allaha? Imamo jedan poremećaj, draga moja braća, u društvu. Znači, otac, kada bi svaki dan svome sinu činio zulum koji se podnijeti ne može, sin mu ne smije uzvratiti. Ne smije mu uzvratiti, mora od njega bježati, ako se taj zulum trpiti ne može. Murid, onaj koji je učenik ne smije nikad podeganti glas povisiti na svog učitelja. Ako ga je jednom harpu naučio. Jer kaže Alija radijallahu ta'ala anhu Men allemeni harpa dja'aleni abda Kome poduči jednom harpu zadužio me da mu sluga budem. I zato mi imamo zabludjene sekte kod koji imamo njihove šejhove. Ono što je nenormalno ljudi smatraju hikmetom. I nikada neće šejhu prigovoriti. Kod nas nije tako. Kod nas imaš pravo na pol hudbe ustati kazati reci istinu. Ili to što si kazao nije istina. Nije Allah tako kazao i njegov poslanik, ali salatu wasalam, jer se istina mora braniti. Ali ne smiješ prelaziti granice u obhođenju prema onome koje je stariji po šarijatu od tebe. A stariji je po šarijatu od tebe dječak koji još ne zna dobro šta je punoljetnost ako je hafiz Kur'ana, ako je učerniji od tebe. Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Abbas, To su bila omladina, dječaci, koji su na noge stavljali velike šejhove. Njima su dolazili s puno poštovanja i uvažavanja i slušali od njih vjeru i uvažavali. Jer kaže poslanik kada je zelatu osram, lejsa minna, men lem jehterim kebirana, vojerham i sagirina, Vojare حَقَّ عَالِمِنَا Nije od nas ko ne poštuje starije. Znači samim tim što si stariji od mene, morate poštovati. I ko nije stanjivo sam prema najmlađima, prema djeci. I ko ne zna pravo učeni ljudi. Draga moja braćo, zapamtite dobro da je meso učeni ljudi otrovno. I ko udari na čast učeni ljudi, Ponizit će ga Allah. Zašto je Benu Israil pretvaran majmune u svinje? I zbog čega su prokleteni? Na Kur'anu i na sunnetu. Zato što su udarili, udarili na čast poslanika. I kogod udari na čast, oni koji su naslijedili miraz od poslanika, a to su učeni, toga će Allah poniziti na dunjaluku prije ahireta. I onda nam je ostalo, draga moja braćo, da gradimo ko sebe takvalu, bogobojaznost, da znamo šta smo u račenici. Ne bojmo sami sebi davati ocjenu i govoriti ja sam subjekat ili predikat. Ako gramatika ne kaže tako, ako književnost ne kaže tako, dozvoli da drugi te stave u rečenicu tamo gdje jesi. I nemoj da se uzdižeš Budi ponizan. Men tawada alillahi rafa. Ko se ponizi, kako kaže poslanik alaih salatu wassalam, Allaha radi, Allah će ga uzdići. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا a robovi milostivog hodaju ponizno po zemlji. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا A kada im se obraćaju džahili, koji je Allahove vjeri ne znaju, A znate li koje je najveće neznanje? Kada čovjek misli da zna, on ne zna. Kada on sam sebi daje ocjenu i on bude kadija i muftija i šehul islam, ali je sam sebi tu titulu dao. Niko od učeni mu nije to potvrdio. I taka mora da se u vjeri snalazi kao slon u prodavnici kristala. Idemo dalje, tumačeći takvaluk čitajući Kur'an i sunnet, da vidimo zašto Allah Želešanuhu toliko puta spominje riječ takva u Kur'anu. Nije to slučajno, jer kod Allaha tabareke wa ta'ala ništa nije slučajno. Pa najme 115. ajet, a prošli put smo stali sa 101. ajetom, kaže uzvišenje u svojoj plementoj knjizi u suri Al-Imran وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَيْ يُكْفَرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ bilo kakvo dobro koje oni urade, bit će za njega nagrađeni. Allah dobro zna mu tekije. Allah dobro zna ko je mu tekija Wallahu alimum bil mu tekijin. Dobro Allah zna kad neko radi neko djelo, hoće li zato se vape ili hoće zato će vape. To zna Allah te barek je ta'ala, pa blago se onima koji budu bogobojazni. Znači, kada uradiš dobro djelo, nemoj da te to ponese. Ibrahim a.s. i njegov sin Ismail, kada su napravili keabu, nisu rekli Alhamdulillah, napravili smo. Nego kažu, Rabbana taqabbel minna innaka anta samijun alim. وَتُبْ عَلَيْنَا innaka anta tawabur rahim. Gospodar, primi ovo od nas. Tako ponizno s se obraćaju. Primi ovo od nas, gospodaru, jer ti si onaj koji sve čuješ i znaš. I oprosti nam jer ti si onaj koji praštaš. Dalje kaže Allah te barke wa ta'ala u 120. ajetu sure Al-Imran in tamsaskum hasanatun tatsuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا Kaže, ako vas kakvo dobro zadesi, to i plaho naljuti. Ako ti nešto ide po planu, onoga ko je bolestan, plaho mu bude muka. A ako ste zadesi kakvo zlo, jedrahu biha, obraduju se, drago im da čuju da ti ne ide nešto po planu. To su bolesne duše koje se raduju tvom musibetu, a zdrava duša se ne raduje musibetu muslimana nikada. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّكُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَ A ako vi budete strpljivi i budete bogobojazni, njihovi barari, njihove znači musibeti koji hoće da vam priušte i zlodan da, da, da ga ne neće vam nimalo to nauditi. Njihove spletke vam ne mogu ništa, kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala. Borba. Ovo su ajeti uglavnom koji govore o bitki na Uhudu. U pravoj borbi, a borba je, draga moja braćo, vrhunac imana, i ne zna čovjek koliko je iskren dok klanja i posti i hađ obavlja. I zato kaže poslanik ali sratu o sram, ko se ne bude borio ili ne bude svojoj duši kazao ti moraš izaći u jednu borbu, u bar jednu bitku, pa umre u takvom stanju, umro je sa ogrankom nivaka, lice mjestva. Jer najveći vid provjeri jesi li bogobojazan, jesi li iskren prema Allahu Želešanuhu, jeste onda kada se repneća pomjera. Kada najveći strahovi dolazi, tad su iskreni pokazali svoju iskrenost. I zato je na Uhudu, kada je poginuo Hamza radijallahu ta'ala anhu, objavio Allah Želešanuhu, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم od vjernika ima iskreni mu'mina od ljudi ima iskreni ljudina koji su iskreni na onome što su Allah obećali ima oni koji su poginuli A ima oni koji su ostali i ništa nisu primijenuli. Ostaju isti da bi Allah pokazao istinu istinom i ukazao, i ukazao na istini. Tako i na dan bedra. Allah te barek evo ta'ala potvrđuje da su bedrovci, ashabi koji su bili na bedru prvenstveno bili bogobojazni. Pa kaže uslišeni ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Pomogao vas je Allah tebareke wa ta'ala Na bedru wa entum edille. Pomogu vas Allah Želešanu na bedru, a vi ste bili mala skupina. Ponižena, mala skupina, nebrojna. Jer ljudi danas misle da je u partijašenju rješenje. Ima nas, ko svi Turci, tu i mali mujo. Nije to pravilo. Pravilo je da si sa istinom, pa makar sam bio. Poslanik Ali Sadatu Vesanan ne počeo sam. Ahmed ibn Hanber je ostao u islamskoj državi sam. Muhammed ibn Abdul Wahab je stao pred Osmanlije i rekao im kako ne ide se Allahu Đelešanu. Znači čovjek se mora suprostaviti zabudama bez obzira koja će cijena biti. Allah vas se kaže pomogao na dan bedra, a vi ste toga dana bili malobrojni, ali ste s druge strane bili bogobojazni. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Budite bogobojazni I budite Allahu zahvalni. I zaista su ashabi Rasula sallallahu alaihi ve selleme bili bogobojazni. Nisi ni jednom ashabu trebao reći gdje zaplači. Dovoljno je samo da mu kaže boj se Allaha i on odmah plači. A danas kada kaže čovjeku boj se Allaha to je provokacija za njega. Kaže boj se ti kao da je to riječ šprdanja la haula wa la quvvete illa billah. Dalje Allah žele šanu u 123. majetu ponovo ističe takvalu. Allahumme dja'alna minel mutatim, a mi kažemo gospodaru, učini nas da budemo bogobojazni. Kaže, bela im tasbiru o tetaku, o je'tukum in faurihim, hada yumdibkum rabbukum bi hamseti alatim minel melaiketi musavimin. Kaže Allah žele šanu svakako, ako se strpite, i bogobojazni budete. Oma je tu kum irfaunim, koliko god da ih dođe, odakle god da dođu. Hada jum didkum rabbukum bi hamseti alafim minel melaiketi musawimin. Musawimin. Pomoće vas Allah žele šanuhum sa pet hiljada meleka, svi imaju činove. Svi su obilježeni. I brojali su, draga moja braća, ashabi na bedru. Tačno su znali koga je ubio ljudski rod, a koga je ubio melek ili meleki. Jer meleki udaju, udaraju iza vrata, a ti teško moraš sabljom čovjeku iza leđa doći pa da ga zakulje s leđa. Osim da se on sam tako pokori. Ali meleki mogu, oni udaraju po šijama, to je po vratovima i udaraju po vrhovima prstiju, po jagodicama, a od ti bolova se umire. Udari čovjeka pošteno, po jabudicama i završio se sa njim. Ili ga druhni dobro povrati žilama i završio se sa njim. I zato i ovim šeitarskim sportovima ne daju i kažu da je to nepravilan ili zabranjen udarac. Znači, ako budete strpljivi i bogobojazni, nema veze koliko će nevjernika biti. Allah će vam poslati, poslao je Allah te barek evo ta'ala na Petr. 5000 meleka Pa kada je braćo Iblis vidio la haula wala kuvata illa bila, rekao je, ja imam neko posla u Mek. Ja se podhitno moram vratiti. Pa je pobjegao Iblis, a ostavio svoje predvodnike ili svoje muride koji su Allahovom dozvolom dobili što su tražili, ko je tražio oholost, dobio je džehennem upravo na dan, na dan Uhuda. A kulu kao hada ostav li u nekom bestavu إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد أزاتنا الله تبارك وتعالى دلي spominje u sura Al-Imran At-Taqwa pa tako dolazi u 130. ajetu ponovo Allah Đelešanu upozorava vjernike, vjernici nemojte ratovati sa Allahom Đelešanu ne ulazite u rat sa Allahom Đelešanu prođite sve kamate ja ejuhal ladina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afan wattaku allaha la'allakum tuflihun o vjernici prođite se kamate i bojte se Allaha jalešanuhu la'allakum tuflihun da bi bili spašeni da bi uspjeli Allah se ovdje obraća ljudima jer džaba je čovjeku koji nema dina Kod njega je sve dinar i dirhem. Ali se Allah obraća vjedniku, taj koji je rekao radina billahi robba obil islami dina obi Muhammedin sallallahu alaihi ve selleme nebija, pa da je to samo puko izgovaranje, što bi onda Ebu Džehel išao u vatru? Što bi Ebu Leheb živio 12 godina i onda ošao u vatru? Što bi Ebu Palin koji je pomagao poslanika Rezratu Osram ošao u vatru? Pa što će Firaun uvatri? Pa što će Karun uvatri? Pa što će Tito uvatri? Pa što će svi židovi i kršćani i nevjednici mušici biti uvatri? Zbog čega? Pa šta im je palo da kažu la ilaha illallah? La ilaha illallah. Nema ni s, ni s, ni ajn, ni qab, ni kef, ni d. Nema teški harpova. Kažeš la ilaha illallah i gotovo. Niko te ne smije dirati. Oda u džennet. Ne može svaki ključ odljučati sva vrata. Svaki ključ mora imati svoje zube. A zubi la ilaha illallah su šartovi la ilaha illallah. I dobro je Ebu Leheb znao šta znači la ilaha illallah. Njemu nije, nije niko trebao dolaziti da mu to pojašnjava. Mi danas ljudima konstantno pojašnjavamo a oni umiru bez namaza. Oni umiru u kamati do ušiju. Oni umiru u zinaluku. Oni špioniraju muslimane. Oni misle da će nešto od dunjaluka dobiti. Što su rekli Rabbena, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ A ima i oni koji kažu gospodaru, samo nam daj da mi što bolje zgrnemo na ome svijetu na onome svijetu nikakvog hajra neće imati. A ima i oni koji kažu Rabbana, atina ti dunja hasene, uopil ahirati hasene, tam uopina adaben nar. A ima vjernika koji kažu gospodaru, daj nam dobro na ovome svijetu. A šta je dobro na ovome svijetu? Nisu pare, pare i dirhemi. To mnogi misle da je to. To je nako da prati. Dobro na ovome svijetu je din. Jer je bogat ko ima din, a ne ko ima din. Ko ima gline, nikad nije bio bogat. Nego je bogat onaj ko ima vjeru. I daj nam dobro na onome svijetu. A šta je dobro na onome svijetu? Sve je dobro, samo da ne odem u vatru. Kako god prođemo. Što bi rekao stari narod za vrata u džennet, iako mi molimo po sunnetu za Pirdeusil Ara, jer tamo stanuje učitelj, vjeroučitelj ovog, ovog dina, i poslanika Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ali nam je bitno da se sačuvamo vatre. I zato, draga moja braćo, Allah se odrača vjernici pa pa kaže, o vjernici, prožite se kama te. A mi smo prošli put kazali, najljepše gospođe su sekretarice u bankama, najbolji objekti u gradovima i čaršijama su objekti gdje piše banka ova, rajs, ili ova ili ona banka. Najbolji su kompjuteri unutra. Najbolji, najljepši čuvari, lijepa, pijela, oprema. Sve je sređeno. Potpuno spremno se ulazi u rad sa Allahom Želešanomu. I to danas kada govoriš, kao da ljudi kažu, halo, pa jel to ima u Koranu, ti nama nešto to govoriš, Boga mi nešto ti, da tebi se ništa desilo. Pa ti napade, kako će funkcionirati država? Kako će, kako će meni poslati moj rođak iz Amerike pre, preko Western Uniona? Kako će mi poslati pare? Kako ćemo mi obogat se? Kako će ja doći do kući? Kako će ja imati najbolje auto? Pa šta ćeš, mora se učvrat? Ili sa ljudima, ili hajvanima, ili sa gospodarom ljudi i hajvana? La havla wa la kuvata illa billah. A zatim malo utjehe. Allah Đelešanu se obraća džennetlijama. Jer u Koranu, draga moja braćo, Kur'an se sastoji od terhiba i terhiba. Donošenje radosti i vijesti i zastrašivanja. Vjednicima kažeš radosno vijest i oni se obraduju. A kažeš vjednicima upozorenje, oni kažu, neći više, gotovo je, završio samo, vi dalje. A nevjernici samo govore i munafici, mada, kale anifa, šta ono onaj govori, pusti ga kraju, prolupu. Kaže Allah, tebareke wa ta'ala, وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ uiddet lil muttaqin. Požurite, kaže Allah Đelešanu, požurite oprostu vašeg gospodara i požurite džennetu. Arduha samavatu val ard. A znate li šta je džennet? Džennet je kao širina između nebesa i zemlje. Za koga? O idbetlil mutakin. Pa za tebe, dragi moj brate, pripremljeno. Samo po jednim uvjetom, ako budeš mutakin. Pripremljeno, obećano. Za koga? Za bogobojazni. Oni koji se boja Allaha Đelešanu kada i niko ne vidi. I zato kada je došao Džibril, u najljepšoj odjeći i sjeo pred poslanika, ali se ratu o sram, pitao ga je šta je islam, pitao ga je šta je iman, a nas u ovome momentu interesuje šta je ihsan, pa kaže o Muhammede šta je ihsan, kaže ihsan an ta'bud Allahe ka anneke tara, fa illan tekun tarahu fa innehu jarak, da obožavaš Allaha Đelešanu kao da ga vidiš. Jer ako ti ne vidiš Allaha, tebe Allah vidi. vidi. E to je ta bogobojasnost, da znaš da Allahove kamere i Allahovi pisari sve bilježi. I zato čovjek kada dođe na sudnji dan, šta će kazati? Izgubit će se taj miski nisan, pa će reći mali hadel kitab, la ju gadilu savirete vola kebirete illa ahsaha, fa ođadu ma'aminu hadila, vola jablimu rabbuke ahada. Šta je u ovoj knjizi? knjiga koja je bilježila i dobra i loša djela. Ništa nije izostavila, ništa nije zaboravila, sve je pobrojala. Toga dana nikome nepravda neće biti. Učinjen Allah, Đelešan je sve zabranio, zabranio nepravdu. je Allah, Tebarek Evo Ta'ala, u 172. ajetu kaže Hada bejanu lin nas, wa hude wa ma'ibatu lil muttaqin. Ovo je bejan, ovo su jasni dokazi za ljude i uputa. I ovo je vaz, ma'u'ibatu lil mutteqin, ovo sve što govorimo. Cilj ovoga je da se mutteqije, poboje Allaha Đelešanu i shvate da moraju biti iskreni, iskreni Allahu i robovi. A ko su iskreni Allahu i robovi? Alladine stajabu lillahi voli rasuli min ba'dima asabahumul qarh. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجن عظيم تو سوني كاجة الله جل شانه koji nakon teškog kahara, i kod nas ova riječ spominje, kaže nešto sam kaharli Pokisao je sa nešto, nešto mu se desilo. Zapao nekakve krize i duhovne i materijalne. Pa Kur'an kaže, a onoga koga zadesi taj karh, a u svemu tome ponovo kaže Allahu odazivam ti se, poslaniće sallallahu alaihi ve selleme, tebi se pokoravam. Šta će takvi dobiti? I urade dobra djela, budu bogobojazni. Eđuna alvim, velike nagrade. Ne malo nešta. Jer koliko ti god insan daje, daje ti malo. A Allah Đelešanu ti može dati što ti ne možeš ni pomisliti. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّكُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ Ako budete mu'mini, to je šart. I ako budete bogobojazni, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ Pa šta hoćete vi? Dobit ćete ogromnu nagradu od Allaha tabarake wa ta'ala. A zatim Allah Đelešanu dalje kaže لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار Oni koji se gospodara svoga budu bojali. Oni neće dobiti samo jedan džennet. Levom džennat. Znači množina. Najmanje tri dženneta. Ko zna matematiku, u bosanskom jeziku nema dvojine. U arabskom jeziku stvari nema dvojine. I zato ima jedan. U arabskom jeziku ima dvojine, u bosanskom nema dvojine. Oprostite. Znači ima jedan, Ima dva. Ako kada se kaže džennat, onda je to množina. A najmanje je tri pa više od toga. I kakvi to dženneti? Nešto onako posebno? Ja, ja, posebno. Teđri min tahtihel anhar. Ispod svakog tog dženneta teku rijeke. Nuzule min indillah. To je ono što Allah spušta. Od, od Allaha je to. Wama inda Allahi hajru lil abarar. A to je od Allaha Dobro onima koji budu dobri. Znači, Allah je stvorio svojom rukom džennet za džennetlije one koji su bogobojazni. I završavamo, drage, draga moja braćo, ovu hutbu i završavamo suru Al-Imran sa ajetom koji je sam posebi velika pouka. Pa poslušajte riječi Allaha tebareke wa ta'ala i ovaj ajet treba da bude naša vodilja do prave pobjede a naša je pobjeda da vlada islam i da umremo kao muslimani. Allah je taj koji određuje. Ja ejuha alladina amanu, isbiru wa sabiru wa rabitu, wattaku Allahe la'allakum tuflihun. O vjernici, ovi koji vjerujete, strpite se. Saburajte i nadsaburavajte. I budite u pripravnosti. Nemoj da vas bilo kakav događaj može iznenaditi. naditi. Iskušavat će vas Allah na razne načine. Ako neće s mahom, hoće s tvojim bratom, koji klanja za tebom i koji te je dojuče govorio, šejh, dragi moji brate, mogu te nešto pitati, a danas bi te presno ili te za nos povukao ili na tvoju čast udario i ne znam sve više šta ne bi uradio. Srbite se! Saburajte i nadsaburavajte. I nevjernici, draga moja, da će imaju sabur. Ali muslimani imaju u sabaru. Kad neko sabura, mi onda da saburamo taj njegov sabur. I budemo pripravni da nas ništa ne može iznenaditi. وَتَّقُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ I budite bogobojasni da bi bili spašeni. Ovo je rješenje za našu budućnost, draga moja braćo. Strpiti se i na tom saburu još na kvadrat saburati i biti pripravan u svakom pogledu. Ne dozvoliti da nas zmija iz iste rupe ujde više od jednom. I jednom je puno za vjernika, jer vjernik gleda Allahu i nurom. Ima pomoć od Allaha Đalešanuhu. Allah će ga obavijestiti o svim spletkama nevjernika i munatika. I budi Bogo bojazan. Znači, kada citiramo ajet od zada, ako hoćeš da uspiješ, moraš biti bogobojaca, moraš biti spreman da budeš nosioc ove vjere, moraš nadsaburavati, pa onda pomalo se i opuštati onome običnom saboru koja, koga imaju drugi ljudi, moraš vjerovat bez vjere, ti je sve ovo bez veze.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 مالك يوم الدين أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمي الله لمن حمدا الله أكبر